Aurtenko mauleko bestetan, zenek italdi desberdinetan jente andana izan da. Besta bat zordia eta elkarte desberdina kontent agertu dia. Ebi jauntxe mini bat izan badae ez da deuze ez estatuik izan. Junez berak zagarrek mauleko besta bat zordekoak erraiten naikun bezala. Bai, eh, egia duk eh, ez kunila denboa haitu aurten. Bena, orkorki bestak ziak juntza egantutzak, jente uken jagu eta jakasta uh, egin dutzen akti, uh, ikusgarri, uh, kantaldi desberdinek, jente uh, ekarri di, ez, eh, alikal? Bai, ordin uh, hasteko ostiale gure paidin, uh, be ez gine haborekuik, hibuihunak egin txagu, eta, en fet, uh, bat zentzia hogei uh, lekian behian hartzeko, horiek uh, hartu behitutien uh, abantzin. Eta gehon eskene gunaikin, uh, be, uh, habotin, uh, gentia, jintutzak eh, ikusgarri kantaldi eta konzertianetako gaian. Ados, izan duk eh, kambiamen edo duda sumait hor uh, eh, igantiaikin hor edo egun partida batzean jakatsi behar, kajik ez uh, estatuik izan duk urrentzin uh, eginik izan zehagitu da? Bai, behordin uh, guk nahi gina egin uh, jean delako bat, uh, finala entako eta bon, ez gina adretik egitia uh, ez fanzone bat eta euh, Ordin euh, Jintutsak komision de sekurite bat uh, ostiale eta en fet euh, bai estatu eta dreta uken Ordin hor din uh, egin diag izigarri nontsa eganduk jente eta jentik kontentzitia frantzesek jabazi behitie. Arrenkuaik ez Ordin besta hoietan eta dagun urteko berriz prest? Ez arrenkuaik justo den boa Bera, mm, egin diagio jale ikiga gaiza ezer bat. Eta dantza ikusgarriek, harrakasta ikendi ez, biek? Bai, be, eh, ikusi diagio uh, eh, dila urte zumait, jentek maitezi, da eh, be, hulantzi mm, dantza talde baten ikustea, hor, uh, um, ahabotin, uh, lujin, uh, eta jentik txotxo, eta zigarri uh, gihoguna uh, emaiten dik, eta hoi, uh, jentek maite dira. Ados, beskerik hanitz. Esker milahi. Neskene gunek obertsu bazka iake harrakasta bildudu, ortsi duate, ametsar zaiuz, Julen Etxeberri eta Elisabet etxandi hor behitzen, eta Elisabet partikulazki maitatuk izan da, provokatu behitu bertsu aldi osuan irria sortzez, huna be bat. eta ibat. Midak idanez kantua duzue zuen pastoralean bediko, bai gaukoa Amigerian ere ustez izte ito Naiz eta egin bizkailu oiu eta launota liriko Sisteak aski iran du eta nungo zeduzu eniko Animaleko girohuna publikuak provokazioer oihuz eta gaisa sumait urtukitzez iherde txibaitu, huna Elisabet narapostia. Zolaria zirikaria Ni hori julen betitik, ez du deus eta jakizu jadanik. Bestaldi batean itzuli nahi dut, zinez noin plase jasnik, zer gota dituzie baina, Bestenaz aurtengo programazioan bi dantza kompania profesional, jindia, barda topa ikusgarritik landa, bildu utugu hainbat lekuko tarzen. Maitatu duzu? Izigarri. Hanitz eta bereziki um, garaiki jain eta eh, uskal nahasketa. Bai, e, sibiotar uh, e, jauzik edo sibiotar uh, e, urratxik ikusi usia barnen? Ba, juntsaitutzak, eh? ba, Eta hor, godalet, dantza bezalako, aduena eguraik inegitia? Ba, bai, berrikusik duk, hor din untsa duk, ebai eh, haitzinatzen duk, eta denboaikin joiten duk, hor din untsa bai. Bai, maitatu bai? Izigarri maitatu dit, harritu ikizanik zen, eta kondizio izigarri bat badi eta izigarri jartzean. Bai? Ze euh, nahasketa, musika, euh, da, dantzen arteko nahasketa? Bai, euh, muzika musika eta euskal dantzeta ikartidean inspirazioak uh, gaiza ezer bat emaiten dik. dantzaiek edo sibeun egiten egin kreazionek zerbait uh, inspiratzeko ba, baden hortaik edo? bai, behar bat estilo hortaik zerbait bat dukek inspiratzeko bai. Ze maitatu hortan? Horro? Bai, lasgarriko azian, uh, izigarri eder eta sustut, hein begitartia so egitez, baina nahi ez hekin Nola ez Laket Nola ez da? Nolakoa zututu, plazia hartzen zizian eneskenak aina? Nolakoa Bai, gizala bai, eta bai, hoi duk, harremana izigarri juli ant, jendeek euh, eta hoi izigarri juli ant, eta hoi izigarri eta eta eder eta, wow, teknika mailan, euh, pfff, lasgarri eder. Hau ah hau, izigarri bat, zizien sekulako energia eta hau dela gai zinez maite ziziela egiten diena? eta zigarri oso zuzen bai. Modernitatea hainitz lotu dizi e gaitza tradizionale, erdibidez be txalaparta, egodala dantzai, eta zinez intezgarri zuzen horren ikustia. Uh, bai, zigarri. Gioa ba, gaitzitean euskal uh, herriko kulturako gauza batzia, diaz uh, txalaparta, egodala eta dantza. Hola, da izigarri gustatzen zait. Bai, maita ditu dit, bai. Uh, zinez edera, ez diak kostumaik horren uh, ikustia sibeun, horren ikunten juntian horren a heben eta egiazko antzarki ezer bat, ikusgarri ezer bat zian. Ze maitatu duzu hortan, nahasketa, Nahashketa, musika? Bai, nahasketa eta jap modu hoi, untsa zian, untsa zian. Uh, Ezi ere untsa, enuk uh, dantza zale horietai, baina mo, uh, jenuek eta... Ez, hala, estilo desberdinak, euskal dantzai bazean amini bat hor, eta karrikako dantza hoike eh, izigarri, bai, bikain, izigarri untxa. Ez eh, ahiltzen nintzen jadanik eh, kukaien ikusgarriak edo ahiz... Bai, bai, ikusi eh, deia ustez uh, gernikan edo ez dakat horik ziren, baina uste diat horietaik bat hasteko ikusi nila. Eta, bon, hala, gire duk zinez profesionalak direla, zinez uh, maila honekoak taigabe, horren erdiatez, baina ikuatu gabe. Eta, Bai, bai, ikusi ikusi dia hue, hor. Jendea nola loria tia eh, esku zarteke erakutsi die maitatu diela. Jose Kanch. Arrakasta handia ordian, zinka ostatian ebai, jente andana agertu dat konzertu desberdinentako, eta antola zailiako, dagun urteko, berize, prest izaden diela, segurtatu daikien.